María Teresia Alefeld estis dana componistino Caipianisto. pianisto. estas conata kiel la unua componistino en Danlando. María Teresia estis filino de la prinzo Alexander Ferdinando Fontun Ontaxis kaj lia la princino María Henrietta Josefa de Fustenberg Stuenheim. Maria Teresia pasigis sian junetson ce la Regensburga cortego de sia patro, quiu estis considerata tre artama homo. La prinza domo havis floran musican cae teatran vivon. En tiu cultura cae musica etoso, la familio alternis inter Franza cae Itala operoi, cae ancau Germana teatro, quio sur senigis teatrajoin, balletoin, pantomimoin cae cantain vergoin. Maria Teresia cae sciai fratinoi estis conatai pro siei pian ludado cae musicetso. La sinfonio, trovita in la cortega biblioteco, indicas que Maria Teresia iam componis en sia adolesca i aroi. Tamen, ne estas informoi pi sia musica educado, sed lausiai vercoi oni povas acerti que si posebis solidan musicant sion. Iesia dexep iaradio, si estis fianchigita al prinso Josefo de Fustenberg, fiancigio quiu dauris quariaroin, cae rompigis, ciam si havis amaferon cun la princo Filippo de Hollenlue, cun quiu si desiri geesigi contra la opinio de sia familio, quiu ne permessi concretigi sian volon. Tamen, pos quelca iaroi, si devis vatali per pli drastai rimedoi, por certigi sian raiton et sinigi al qui si desiris. Spiti la familiei protestoi, cae dramai eventoi, si fugis al prago por geet sigi cun la dana grafo Ferdinand de Alefeld Landelandia. Si estis devigata fugi por eviti areston, char sigi contra la volo de la familio estis considerata crima ago. La paro devis translocigi al Hans Bach, qui la etso aciris la postenon de Cortega Marshalo cae teatra directoro. En la Hans Bacha Cortego, Maria Teresia Alefeldt partoprenis amatorezzan teatran ensemblon gvidditan de la angla Lady Craven. Si vergis libreton cae si actoris en comica opero en du actoi freneso au cia racconto. De la sama periodo estas conata ancau la canto Iura Agado por soprano, piano, cae fluto. Pos dec dui aroi, en la ans bacha cortego, ili transloquigis al Copenhago, quia la etso estis dunguita el cortega marshalo cae directoro de la regia dana Academio de Cienzoi. Si componis cantaton por la music clobo armonien, cae plurin vercoin por la teatro. Sia plei granda musica successo estis la musico por opera balleto en quar actoi de la ballet maestro Vincenzo Galeotti, Telemac sulla insulo de Calipso. Gi restis en la repertuaro dun dudec iaroi ancau estis presita en germana cae dana el donoi, cae ciel mem starai pianludai pezoi. Maria Telesia Alefeld estis considerata de siai santempuloi ciel excepte talenta amatora componistino cae pianisto. Ciel nobelulino, si ne povis atingi le statuson de profesia artisto. Tamen, pro sia novela nascigio, sia supera cultura educado, cae sia geet sigio al nobelulu cun intereson en musico cae teatro, si povis porti sian creivan musican talenton multe pli cae ricolti pli grandan publican atenton ol virinoi generale in citio epoco. La malgranda collecto de entute nau conatai vercoi de Maria Telesia Alefeltz en havas exemploin de quelcai en la plei popularai cantoi de tiu tempo. Baletan musicon, canto ludoin, comican operon, sinfonion, cantaton, chambran musicon cum cantado, cae sol ludan cantadon cum piano cae fluto. La verco y attestas che si componis cum bona zio zorgo cae sento de la simpla cae sentema stilo quio estis populara tiu tempe.